podcast. Uh, ามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนามาสามีข้าบาเจ้านามาสการพระธรรมสุปฏิปันโน นะขวันโดสหวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้ว สังขังนามามีข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ ยังพุทธัสสะปะคะวะโตปุพพาคณมะการังกาโรมะเสนมโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนมโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมา สัมบูดาัสสะนาโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระโตสัมมาสัมบูดาัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไรจากกิเลส ได้สรู้ชอบได้โดยพระองค์เองหนังสือวันที่หน้า62ขันติกันหาหน้า62โยปนาภิกขุมีสุรูปใดธรรมานุรา ฏิปันโนวิหารติเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมอยู่ สามีจิปฏิปันโนอนุธรรมจารี เป็นผู้ปฏิบัติชอบเป็นผู้ปฏิบัติตามธรรมเป็นปกติ สุตถาคตังสักกโรติคารุกโรติมะเนติบูเชติผู้นั้นเชื่อมได้ชื่อว่าได้สการะบูชาในพระตถาคตเจ้าปรมายะบูชายาปฏิปฏิบูชายาด้วยการปฏิบัติบูชา อันเป็นการบูชาอย่างสูงสุดศีรสมาธิคุณานังขันติปทานการนังความอดทนเป็นที่ตังของศีลและสมาธิสัพเพปิกุสารธรรมาขันตยเยวาวัฒนติเต กุศลธรรมทั้งหลาย ย่อมเจริญเพราะความความอดทนโดยแท้ เทวรานังปีปาปานังขันติภูรังมิกันตติความอดทนย่อมตัดเสียได้ ซึ่งเงาแห่งอกุศลธรรมทั้งหลาย อานาการหาทีนังมุรังคณะติขันติโก ผู้อดทนเอื้อมอุเสียได้ ซึ่งหายนาเหตุทั้งหลาย มีการตีเตียนการทะเลาะกันเป็นต้นอันตีทีระสารังการัวความอดทนเป็นเรื่ประดับของนักปราชญ์ ขันติตะโพอวัตสิโน ความอดทนเป็นตบะของนักปฏิบัติขันติหรังวยตินาง ความอดทนเป็นกำลังของผู้บำเพ็ญพรตั้งหลายติฏฐสุขาวาหาความอดทนเป็นประโยชน์และความสุขมาให้ ขันติโกเมตวาราพิยาสสีสุขสีระวาผู้อดทนชื่อว่าเป็นผู้มีฤทธิ์มีลามียศ มีความสุขเป็นปกติ มีโยเทวมนุษสานังอนุโพริหนติโก ผู้อดทนชื่อว่าเป็นที่รักที่เจริญใจ ไม่มดาและมนุษย์ทั้งหลายโอติปเรสัญจะหาทาวะโหวะขันติโก ผู้อดทนชื่อว่าเป็นผู้อมโยชน์และให้ตน และชนเหล่าอื่นด้วย อาคาโมมาคัมอังละวังวารุณโห โหติขันติโก โอโอดทนชื่อว่าเป็นผู้สู่เส้นทางที่ไปสวรรค์และพระนิพพาน สาธุโนวาจโนวาทังอโรติเจอขันติโก ชื่อว่าเป็นผู้นำอำนาจของพระศาสดานั่นเทียวอารมายะปูชายะอาปูเชติขันติโกรูปอดอนชื่อว่าเป็น บูชาอินเจ้า ด้วยการบูชาอย่างสูงสุด สิวขังอาคาสะสามัคีรวมองค์ยังของหมู่คณะองยอมนำความสุขมาให้นับอาคานางตะโพสุโค ความองค์องผู้พร้อมเพียงกันย่อมนำความสุขมาให้ เอาขวิเวโกตุทาสาสุตาธรรมสปัสสโตความวามัดของผู้อื่นดีในธรรมที่เห็นปรากฏแล้วย่อมนำความสุขมาให้ อาพยาปะชังสุขังโลเกปานาภูเตสุสัญญโม ความสำเอดเบียนความสำรวมในศาสตร์ทั้งหลายย่อมอยู่เป็นสุขในโลกเอวขาวิราคาตาโลเกอรังสมาติกมัวกามก้าจากกำหนัด ความก้าวล่วงกามทั้งหลายในโลกเสียได้ย่อมอยู่เป็นสุขอาพมิมานาสาเอนโยเอตังเวปรมังสุขังการประมาสมิมานาออกหมดเสียได้เป็นสุขอย่างยิ่ง นิโทมโนสัปปติลาโพ การได้อัตภาพเป็นมนุษย์เป็นของยากกิ่ชังมัจจานาชีวิตังการมีมงชีวิตอยู่อย่างสะดวกสบายเป็นของยาก กีชังสัทธามาสวะนางการได้ฟังพระสัทธรรมเป็นสิ่งที่หายาก กีโชพุทธานามุปาโท ความเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย เป็นการยาก อาภวาโทอมตังปะทางความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตายปะมาโทมัจจุโนปะทางความประมาทเป็นทางแห่งความตาย อาปมาตานะมียันตี ผู้ไม่ประมาทชื่อว่ายังไม่ตาย เอปมาตายาธามาตาผู้ประมาทแล้วชื่อว่าตายแล้วเอตังมิเวสตตวาระปมาเทปิอันทิตาอันดีทั้งหลายกับความข้อนี้โดยทั่วกันแล้ว ย่อมตั้งอยู่ในความไม่ประมาทอัปมาทวยอโมทันติอริยานังโคจเรรตาเื่องเป็นเถิงในความไม่ประมาท อันดีแล้วในอัมอันเป็นที่ไปของพระยาเจ้าทั้งหลาย อันธรรมยังปาราปวสุตาปาทังปานามาเส สุวิชาโนภวังโหดีผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ สุวิชาโนภวะพะโวผู้รู้ชั่วเป็นผู้เสื่อมอามกาโมภวังโหดี ผู้ใคร่ำเป็นผู้เจริญ ธรรมเดสีปราพโว ผู้เกลียดชังทำเป็นผู้เสื่อม อาสันตัสสปิยาโหนติอาสันโตกุริเตปิยังอาอามะคายแหวทาน ไม่ความความรักในบัณฑิต อัปตังหัมมังโลเจติตังปราภวะโทมุขังคำขอบใจธรรมของบาพาน มามันเป็นทางแห่งความเสื่อม ไออาศิลีสัพพาสิริทานัง จะอุทานาว อาลาโสโกทปัญญาโนตังภราภวโตมุขัง ผู้ใดเป็นผู้ชอบนอนหลับ ชอบพูดคุยไม่ขยันไม่กานงาน และเป็นคนมากโกรธก็นั้นเป็นทางแห่งความเสื่อมแล้วจะตารังปิตารังคาคังคาตังคาตโยพนาง ตาสุวันโตภะปะภะติตังปะราภวัตโตมุขังผู้ใดมีวหยอามัดอยู่ไม่เลี้ยงดูมารดาบิดาเท่าแก่ชลาแล้วข้อนั้นเป็นทางแห่งความเสื่อม อามามนองวะมะนังวะอันจังวะอุปานุตตะกังอุสาวาเทนะวันเจติตังปะระภวโตมุขังผู้ใดหอกลวงสมณพราหมณ์บอกว่ามานี้พวกคนขอนทานอื่นใดด้วยมูสาวาจา ราอนั้นเป็นทางแห่งความเสื่อมอโพตาวิโตปริโสนิรันโยสโอชโนเอโวโมอติสาธุนิตังปะระภวโตมุขังผู้ใดมีสิินนเงทอง มีของเหลือกินเหลือใช้ เอาดาวิภพอาดีดีนั้นมาเพื่อเดียวเพราะนั้นเป็นทางแห่งความเสื่อมท้าอิทัตโทภราทัตโทโกทัตโทจะโยนโลสัมยติมาติมันเยติตังปรวะวะโตมุขังผู้ใดเห็นแซเนิด หญิงพระทราบหญิงพระโทษหญิงรู้มิ่นซึ่งญาติของตนก็นั้นเดินทางแห่งความเสื่อมอามิโยุโตสุราทุโตอาคาทุโตจโยนโลอาพันรัทางวินาเสติตังภราภวโตทุขัง ผู้ใดเป็นนักเลงหญิงนักเลงสุลา และนักเลงแก่พนานเอาไปเอาไทรัพย์ที่หามาอ้นาจิบหายไปก็นั่นเป็นทางแห่งความเสื่อมเอทาเรหิอสันตุโทอนุภานิสติ ตุสติระวหาเรสุตังภวะมะโตมุขังผู้ใดเอาไปรักใครในพันรยาตน กลับไปเที่ยวทุชนกับเวสลาและราทำทุกข์ัภรรยาของผู้อื่น เพราะนั้นเป็นทางแห่งความเสื่อม อภิโอโพโปโอโสตุริบดิมพารุตตานิง ตาสาอิสานาปฏิตังปราภวโตมุขังผู้ใดโอ้ยไอเข้าแล้ว ได้นำหญิงสาวแรกรุ่นมาเป็นภรรยา เขานอนไม่หลับ เพราะความหึงหวงที่ห่วงหาไรในหญิงนั้นข้อนั้นเป็นทางแห่งความเสื่อมไม่ตีทุกตัวไว้กิริดิงแต่วิสังปะเดียนิพาตังยาสมิงทาเปติตังปะระภวะโตมุขัง เราเก่ยงใช้ใจ สุรุ่ยสุร่าย มาเป็นแม่เรือน แลหรือไอ้ใจใช้เก่งใช้ใจสุรุ่ยไอ้มาเป็นพ่อเรือน ข้อนั้นเป็นทางแห่งความเสื่อมอาปาโพโคมหาจันโหชาเยชายเตกุเร หิอตังอติตังปราภวโต มุขังผู้ใดอ้อยมีความอยากใหญ่ปรารถนาราสสมบัติเพราะนั้นเป็นทางแห่งความเสื่อมเอเตปราเวโรเกโตสมเวคียา ภิโยทัสสนา สัมปันโนสุงเกตสิวัง ผู้เดินความดิต้องควาด้วยความเห็นอันประเสริฐก็เห็นเหตุแห่งความเสือทั้งหลายเหล่านั้นแล้วท่านยองเป็นเหล่านั้นเสียเงินเช่นนั้นท่านยังพบและเสพแต่โลก ซึ่งมีแต่ความเจริญทีด้วยประการชนีแล